Antroji karalių knyga, aštuntas skyrius. Elizėjus kalbėjo moteriai, kurios sūnų jis atgaivino. Eik iš čia su savo namiškiais ir apsigyvenk kur nors svetur, nes viešpats pašaukė badą į šitą šalį septyneriems metams. Moteris padarė pagal Dievo vyro žodį Ji nuvyko su savo namiškiais į Filistinų kraštą ir septynerius metus gyveno ten kaip ateivė. Septyneriems metams praėjus, moteris sugrįžo iš Filistinų šalies ir nuėjusi kreipėsi į karalių dėl savo namų ir žemės. O karalius kalbėjosi su dievo vyro tarnu Gehaziu, sakydamas, Papasakok apie visus didelius darbus, kuriuos padarė Eliziejus. Gehazijų pasakojant, kaip Eliziejus prikėlė mirusi jį, atėjo ta moteris, kurios sūnų jis buvo atgaivinęs ir kreipėsi dėl savo namų ir žemės. Gehazis tarė, mano valdove, karaliau, štai ta moteris ir jos sūnus, kurį prikėlė Eliziejus. Karalius klausinėjo moterį ir ji jam viską papasakojo. Po to karalius paskyrė jai vieną rūmų valdininką ir įsakė, sugražink jai visą, kas priklauso ir visą lauko derlių nuo tos dienos, kai ji paliko šalį iki šiol. Kartą Eliziejus atėjo į Damaską. Sirijos karalius Benhadadas sirgo Kai jam pranešė, kad atėjo Dievo vyras, karalius sakė Hazaeliui, imk dovanų ir eik Dievo vyro pasitikti. Per jį paklausk viešpatį, sakydamas, ar pasveiksiu iš šitos lygos. Hazaelis pasiemęs dovanų, visokių Damasko gerybių, kiek 40 kupranugarių gali panešti, ėjo susitikti su Eliziejumi. Sutikęs jį, Hazaelis tarė, tavo sūnus Benhadadas, Sirijos karalius, atsiuntė mane pas tave paklausti, ar jis pasveiks nuo šitos lygos. Eliziejus jam atsakė, eik ir pasakyk jam, tu tikrai pagysi, bet viešpats man parodė, kad jis tikrai mirs. Jis ilgai žiūrėjo į jį, kol tas susigėdo. Ir Dievo vyras pradėjo verkti. Hazaelis klausė, kodėl tu verki viešpatie? Jis atsakė, dėl to, kad aš žinau, ką tu darysi izraelitams. Jūsų tvirtintus miestus tu sudeginsi, jaunuolius išžudysi kardu, kūdikius sutraiškysi ir neščias moteris perskrosi. Hazelis atsakė, kasgi yra tavo tarnas? Ar aš šuo, kad galėčiau padaryti tokius dalykus? Eliziejus atsakė, viešpats man parodė, kad tu tapsi Sirijos karaliumi. Išsiskyręs su Eliziejumi, Hazaelis atėjo pas savo valdovą, kuris jo klausė, ką sakė Eliziejus. Jis atsakė, jis sakė, kad tu tikrai pagysi. Bet kitą dieną jis ėmė anklodę, pamirkė ją vandenyje ir uždėjo karaliui ant veido, ir tas mirė. Hazaelis ėmė karaliauti vietoj jo. Penktaisiais Izraelio karalius Jehoramo, Ahabo sūnaus metais, Jeruzalėje pradėjo karaliauti Judo karalius Juozapato sūnus Jehoramas. Jis buvo 32 metų, kai pradėjo karaliauti ir karaliavo Jeruzalėje aštuonerius metus. Jis vaikščiojo Izraelio karalių keliais kaip Ahabo namai nes Ahabo duktė buvo jo žmona. Ir jis darė piktą viešpaties akise. Tačiau viešpats nenorėjo judo sunaikinti dėl savo tarno Dovido, nes buvo pažadėjęs duoti žiburį jam ir jo sunums per amžius. Jehoramui valdant, Edomas sukilo, atsiskyrė nuo judo ir paskyrė savo karalių. Jehoramas nuvyko į Cairą su kovos vežimais. Naktį jis puolė Edomitus, kurie buvo apsupę jį ir kovos vežimų viršininkus, ir žmonės pabėgo į savo palapines. Taip Edomas sukilo prieš Judo valdžią. Tuo pačiu laiku sukilo ir Libna, Visi kiti Jehoramo darbai surašyti Judo karalių metraščių knygoje. Jehoramas užmygo prie savo tėvų ir buvo palaidotas prie savo tėvų Dovido mieste, o vietoj jo pradėjo karaliauti jo sūnus Ahazijas. Dvyliktaisiais Izraelio karaliaus Jehoramo, Ahabo sūnaus metais Jeruzalėje pradėjo karaliauti Judo karaliaus Jehoramo sūnus Ahazijas. Jis buvo 22 metų, kai pradėjo karaliauti ir karaliavo Jeruzalėje vienus metus. Jo motina buvo vardu Atalija, Izraelio karaliaus Omrio duktė. Jis vaikščiojo Ahabo namų keliais ir darė piktą viešpaties akise, nes buvo Ahabo namų žentas. Jis su Ahabo sūnumi Jehoramu kariavo prieš Sirijos karalių Hazaelį, Ramot Gileade ir Sirai sužeidė Jehoramą. Karalius Jehoramas sugrįžo gydytis žaizdų į Jezreelį. Ahazijas, Judo karalius Jehoramo sūnus Jezreelyje, aplankė sužeistą karalių Jehoramą, Ahabo sūnų.